Bueno, hau pai, Arratxal León, hau Irola Irratia eta emarrok saioa antxuten ari zarete, hau da gure bigarren saioa, eta hori, esan dakoa, Irola Irratia, egun da zazpi, puntu bosta antxuten ari zarete. Arratxaldeon, e, eh, gaur e, gurekin mormor taldea daukagu, haiek eh, zauratzetik datoz eta Jon eta Andrea daukagu hemen, bat etxean da e, gaitxori, gaitxori dago. Eta lehenengo eta behin abestuko dute zuzenean abesti bat eta gero ja egingo dugu elkarrizketa. Horria. Animoneskak. baina alda ere, ez oso ondo. Au, Oso polita. Bai, sarrera pare gabea, eh? Joder, hori las tendas bat ederra, eh? Bai, bai. Bueno, bueno, esan, eh, len, len eta behin, bueno, eskarek asko tortsa gaitik. Eta, bueno, pues, azteko hori, eh, zer dago mormoreren eh, hor itx joko horren atxean? Joder, txatu non gara hortan, eh? A ver, Ez dakizu ez edar erantzun, eh? Aurrenoko konzertu hama berrean unian, ez genekan izan niko hainekan. Eta ez ba, ba, ez ekarriko dut, izen bat bai, berka eta Jone, eh. <laughs> Eta eh. lagun batek... Asi zan, ba, more, more, hola, koma da. More, more, ez ah, da unkutri, ba, ba, ba, Da, kuadrian, ginean da, hola. Eta azkenean zan, ba, ba, mor, more, ba, Eta pixka desan nahi haman alda mor, de geio, da more geio musikan, ba, more kolore, geio kolore, more kolore geio musikan sartzeko bezala. Bai. bai. Kolore ere pixka bateko baino. gutxi usta eta baitik handa. Oso, ondo berez kuadrilla bereko azarete. Bai, bai. Txikitako. Bai. Bai. bai. Eta nola hasi zineten jotzen? Ba, beti gustatu izaintza egu musika eta hori dana, eta genekan ba, de batxe lauen hola segindan, genekan irakasle bat, bo, irakasle bat, baina bertan ikasun da nahi kastolan, Odei Esteban, Erantzun, ba, gitarra... Erantzun, humilitate eta horko bai. gitarrizta bai. propaganda. <laughs> eta, e, jo, gitarra gotzeko gogoa genekan da hori dana eta zantzun, ba, nik erakotzeko izu, erakotzeko eta da, hazo hola, eta hasi itun para eta akorde horrola, Ze o esplikatu eh, erakutsi zigun, punteuak eta holako go solfeo da nada. A lo <laughs> casero. Bai. Eta <laughs> ta gero ja sinan bandran ba, Txabolan gehatzen, horra ratzalde pasa. Hermi armat jantarten. Baina hori, aurrengo golbura zen, pasatzea pasatzia gure artean, genezkin kantak jotzia, eta gero ja, ba, kanten genuen, eta ja, ba, jotzen hasi ginen pixkanaka baina aurra ingen kanta bat eta justu izan zen ba, lagun batzu irakutzi genien eta justu izan martxoak sortziko aste hori eta gotea izan zela, iru egun da egunero ekimenak zeuden, eta beti esatez egun jotzeko da, jo, kanta, ka, kanta iguala iru egunetan. Bai. ja maniak, hau kanta ja, ez dugu Eta ez maz, ba, hortikan gero gaztetxian giri egunian jo genuen aurrengo kontzertua, eta hortzikan, ba... Eitu deitzen ontzaiguena. O... Gu deitzen onga. Bai. Eta bere zen bat denbora daramazu, more, daramazu, ze, e, more? Ba, aurrenango konzertu esan zen, 2000 amarreko ustalian. Asi que hortikan, jo genuen 2000 amaikako udara bukera arte, gero aurreko urtea ontan gerdikan egon geha. Baina eh, osagatiko. Bai, nik kanpoan egon naiz, eta Alare gabonetan kontzertuat eman genuen, getaiko lagun batzu Sokoa tabernan. Eta gero jau dara honetan berriro azilea. Hmm. Eta, e, ulertuta daukat, hiru zarete. Hemen bakarri maiz <laughs> bai. torri zarete eta zaudete itxekiten zuei buruz, baina nor da bestea. Atxo da, ba, kaja, gure kaja faioen dugu gaur. Ai. Sartuta da, oi alun gaztazi da loma baki, baina bai. Ba, hoi antzeola moitu ezinik, eta esan, du ez zure zindula. Zindula Ezin ez da xeita egon, eta mendekan animoa bialtze xeo. Ba, patxu! <laughs> Hori da. Ba, gurekin sartu bai. zan atxu, hain dala urte bete odola. Zaten genuen, ba, bi gitarra, batzutan sosito gatzata, eta kaja pixka sartu. Ez genuen pilat kanpo fondua. Eta, bai. hola xe. Eta, kasue zerbait grabauta zuek? Zer, bueno, orain entzuten ari garena, da interneteko bai, eh, kontzertu bat, ez? Sokoako kontzertu hori. Bai, gabanetako. Bai. Ba, justu aurreko, zubila izan zala, da aurreko hastian egon ginen grabazioak inazi ginen, lagun baten <laughs> murraien laguntza eta pazientzio bai, zuakin. izan pazientzia, izan Bai, eta ba hori, mamunduz ba, instrumentuak gratu ditugu eta berda torren aztean edo ja hotzakin inaztean. Ostras, oza, jago de materiala ¿eh? <laughs> eh, hor, ez? Eh, hortxe, bueno, ega. Eh, guak inginaz, eh, urte eta gero, buelta hau nintzen egin, bua, nola zian kanta, borka ez dakigu. gu, oza. Bintzak guak, bintzak guak, bintzak bintzak bintzak bintzak bintzak bintzak bintzak bintzak bintzak bintzak bintzak bintzak bintzak bintzak zein da eta eta zerta zi joan? Bueno, gure kantai ez dak jarrita inungo zenbakiak eh... agian. <laughs> Berria eh, bai, en bestiona. Kanta ez da berria, baina bizon aurrenetakoa, Garrikan ingen honian berria, garri genuen, eta hori nikan berria, gau bai. Ah, berria ditzen da? <laughs> Bai. bai. Bai. Bueno, ez, ez, ez, nora, jarriko jo, bizon zan badaino, dizenak de hola, Ba, ez dakit letrak... Nora? Nora, bai. Da, pixkat... Ez que gure letrak bastante interpretatibua <laughs> dia, eh? Osa, idazte deu... Baina, da pixkat bakoitzak bere... Bakoitzak bere interpretazioa mateko. Osa, gero... gustatzen, ba, panfleti joan zekoak itia, horren kontra gaude. Fuera panfletua. Itz ez. Ez. Ez, da, bakoitzak... Aitza edota, Egasu, bere pajeu bai. gautatzea. Bore, guretzako baka batzutan, gute ditugun letra ere guretzako baka zentzuan. Osa, zer ikusia edo zerri buruz edo lan, baina. Zerri Orduan, nora, ez? Osa, mm. orain abestu zuen abestia, nora, eta bakoitzak eh, jakin dezala mm. Vale, osea, hau da kuadro bat eh, bat bezala? Hori da. Osea, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori batzutan ba, juteko gogoa kaula edo, da, ba, baldintza batzu batik edo estatu batik. La pixka tia zuteko gogo horrei buruz, baina pff, best, beste batzuk, er, etorri zian lagun batzuk esan da, ba, burt, hau dijo da, hontaz da. Ba, bitu bai. <laughs> Baina, bakoitzak, Bueno, hori polita da, ez? Bakoitzak eh, bai. ulertu mm. aldo nahi duena. Eta ere pizkan hippia da, ez? <laughs> Batina, ez hippie flowers. <laughs> bueno, eta nondik dator zuen zaretasuna musika jotxarekin? Bueno, egia san zarautzetik talde asko atatzea gila dana, zarata dala. Bueno. Zarata? Bai, jo, gaztetxian gizton zarata talde pia, eh? Bai, rollo jarkor eta horrela, e, hemendik bilbora asko tortzen dira zelotu. Bai, bai, bai, bai. Bai. Bai, saletasuna ustait. Ni familia pixakat musiku bat hori dana igual hortik, de bai, bada. Bai. Eta sarauten, zon, saletasuna, musikan, musika ginda gure da asko urtazeta egon, Guztuak bakre antzekoa genezkan, eta ba hori hau daiekin hasi ginen jotzen, da hau, hau, hau, eta atzea dana fluia. que fluia. <laughs> Que fluia. Bai. Eta berez, e, eh, itz guztiak dira euskeraz? Bai. Bai. Bai, da. Ba. <laughs> Inglesako ba nahi dugu. Euskerik, sakazurretan ez inglesak. Ba, oza, sea, guk idatztakoak euskeraz idatztitugu. Bai. Momentuz bentzat idatztitugu danak euskeraz. Ja. Go berzioa den dugu gazteleraz, eta nahi dugu ba, ez, o, nahi dugu ba. bada berzion bat edo inglesez, ba, momentuz euskeraz. Eh horreko eh, aurreko saioan e, izan zen egon zen hemen saioan eta saldu zigun emarro proiektua zertan zijoan eta esaten zuten hori kozatzen zela pilo bat neska musikolariak topatzea neska musikolariak talde oso bat osatzea eta are gehiago euskaraz abestea kozatzen zen gehiago Edoan, ezakit ondo dagoela bebai euskaraz itxe egitea eta bai. bere abestea komo den sentitzen lan izkuntza, ga, orduan gero ere idaztako manola, eta zera. Bai, egia. Bueno, pues menos hablar y a demostrar. Vale. Venga, neskak, orain zer, zer joko duzuen? Ba, joko u... Bigarrena. Bai, <laughs> eta da, zer eusko lagun baten letra da, bain dela bi urte, ba, alentzatu batik iosin berri santzula da beretzako. Bai. Vale? 那个。 ies. Hmm. Bai, bai. <laughs> bai, bueno, guk. Honek bai, bai Ah, honek bai. Honek bai dauka zer? No, ba, no, izena. Poema, poesia eta Guka kine ditze Bai, egiten duzu eitzak eta zuek olertzen ditu zue. bueno, hau bere, letra. Eh. Ah, hori da, ez duzu da. Duzuela baina zer da lehenengo, e, letra, melodia, edo zel, zela lan egiten duzu? Letra, letra, ez? Ba, ez que... bat, aurrena letra ki. Aurrena letra, eta gero, hartze gabi melodia teatzen. Bai, baina, eta gehiago, letra idatzen dako, baina bazte gajotzen, eta baina, nire deba Andrea Augusko, eta improvisa guazi kantatzen. Tartun ja letra hori irakurtzen kantatzen ez zen. No, nire bat duten letra ere dia, Oso rebuskautak edo. <laughs> Eh, momento no cruzo ni nada. Yo estoy encantado la gata, la. Bai, baina este duten en plan. eta melodia batet gero rei musika Bai, bai, metodologia bai, propia, bai, bai. Bo, metodologia, hola, eta zizkiko. Bai, Baina zer, baina bion kontua da. O ez dago... Eh, o el paje de cada una, ez eh, da. O sea, igual edekartzen zugu egun batean bat, zu bestean, bestean. Edo momentu ana, inspirazio torzi egota montan ez derrasmatu. Baina biak zarete gai egiteko letra bat... Eh, bueno, jonek albidadea gehiak letra egiteko. Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Ostras, hori eh, merito asko da, kai. Vale. Ni de lo dia, Eta irugarren neska zer egiten du? Kajatxu, kajatxu. Ba, baina, eh, bakarrik, oza, ematen dio, zer, forma guztiari, edo bera ere parte hartzen du. Bai, bai. Baina goz, ez, konzertu da de fondo kantatzeu, ez da kamikru, ez, jarrita baina. Baina, bai, Eta gutza sortzeunean da daka da daka gaba era erakortea ez da ukiten kantago go sortzea da artean ditu da eskia abe ireko te batzaretela baia naiz eta orain bakarri bi bat gaixori da <laughs> animo emendik, irola erratitik bai. emarrok saiotik kasun <laughs> Eta bere zuek ezagutzen ezagutzen duzu Marrok proiektua, ez? Bai, baina, nik ez bai, ikusi bain dikan. Eta bai, bai. nondik ezagutzen bai. duzu edo noiz hasi zigiten jakiten zer zen hori? Ba, justu nire kontaktuak izan dira. E, kontua da, odei ez hola, de klasek idia egea bilok ikasten audiovisualez. Eta mm, saioan laguna da, odei. Eta esan zion, haber, tolosan intzunean erakusketa uzket izan zala, horren nengoa. Bai, lehenengoa izan zala. Lehenengoa tolosan uzket izan zala, eta horra junginan, kamarakin da, pixkat, elkarrezketa batzuk eta egitea. Eta horrik uste genuen horiek eta nik, ba, marro, pasi joak ino ginean, hori dana. Eta genien, ba, odiek inte elkarrezketak egitea zitut, nani grabatu iten nuen, da ba, gero marroka bialdu genuen hori. Eta ez da saioak uste ditzen ziola odei, odeiek nire, ta, oza, gure taldea eta zitzen zion hola, eta kontaktuan jarri ziren, ba, hemen txegaude. Boa, jole erraten, elakumbre, la cumbre, bai, ya, eh? Bai, Así bai. sabete, ya. <laughs> Super goian, txai. Horren maldia da, eh, Bilbo, bai. ah, eta horren maldia irratxaio batean. Eta elkarrezketa ite iguel dara, bai. bai. ze ondo, bai. ze la konor. Ba, bai. Hore, bat da, bai, bai. Bai, bai, bai. Bueno, gero ya grabatuko dugu saioa, eramango duzu etxera, zarotxeko irratira, bai, irrati libre bat dagoelakoan, ez? Eh? Bai, bai, bai, arrai irratia. Eta zer, zer, zer esan aldezak ezue irrati libre horri buruz? Daneti daola, eta danak ez dakit, kestuan implikazioa da, hola? Zon, jo, berez irratia alematia, ez da, hola, teun dia pa otro itean zerbait, eta batximasek en, lan handi jain du irrati horrei aurre amateko, eta baita gaztetxeko jendiak eta danak ez duen implikazioaka, eta gogotxu, oza, ikuste zai gogotxu hartze gola irratiko kontu hori, eta jo, gozada bada, baina irrati bat eukitzia herri batian, Baina, ah, senia... Neste priu lehidoa. Ah. Azkada <laughs> esan hori bai. amatu programak irratio ofizialetik dauden, adan beste programazuk sortzeko. Baina bai. bai, eta, ez izatea da... Beraz, ez da bai dago Eta olako gauza da... Ah, loko salga eta listo. Ba, baina... Hemen bezala, el do, it yourself. Ba, hori da, bai. do it yourself, total, bueno, bai. baina guk egon ginenan eta kriston ambientea zegoen e, irrati horretan. Eta gainera, zegoen irrati zaio bat, orain gogoran daukadena, zela herriko... Osea, herriko irratxe bat, eta herriko jendea eramaten zuten ara elkarrizketatzera. Osea, e, tipo bat... Eh, eh, ondartxakoa, ba, eh, lan egiten duen ondartxan, eh, barrendero bat, pues barrendero bat, herriko, herriko tabernari bat, herriko tabernari bat. Bai. Hori da. gaztetxera eta errati bai. librera. Hori da. Familia. Hori da, gaztetxera. Bai, esan bai, kriston meritua da, Bai. Gainak ez jende pila gartzeu parte bertan. Osa ez la bi pertsona oiru lau daudela. eta... Eta gehiota gehiota. Hmm? Zila ia ez da olekua saibak zatzeko. Txandaka, be batzuk. E, eta zuek sartzeko hor, eh, jotxe edo... <laughs> Hori da, eh? <laughs> ez? Bueno. Hemen ongitorri zarete, eh? Ah. Bilbora <laughs> eta bai. Irolara. Jo, eh? bai, eske garatu nahi zen. Bueno, eh. gauza, eh, eh, dago Zarauzko mugimendua hor nesken aldetik eta hori. Badauz taldeak, zelan dago Zarauz? Eh? Ma, kontzikosa. Pizka bat eh, zarautzen, egon talde gehienak mutilos osatu izan dira. Osa, adi esan kantantia izan zen da, neska bakarren dakoa. Neska bakarra taldean. <laughs> Bai, baina osatet zarautzen la talde batian parte hartu nahi. Bias nahiz eta taldeik neskez osatua da ona. Ba, parte, parte hartzen denak neskak dianak. Bai. Ah, Zuek, ez, orain, momentu honetan. A ber, nik uste gehiago ba daudela bakarrekan ez dira man. Osa, ez dira man ez Guk ez dugu ki referenteik bintzat, emakumez osatzen talde baten azara euskua. Eta gotxi akustikoan, oso da? Akustikoa, bai, eta gero ane arrutira arrutiko intxaurrak, behar bai, bai, hasi zan, baina hori zai, oza, gu eta gurekin batea edo hasi zan. Bai, oza, bai, beti izan da mutilantzako espazioa bat zela, eta ikusi Bueno, zuek agian izango zarete referentze bat hasi nahi duten neskei, ez? Ba. Bai, joder, hemen irola irratian zaudete, elkarrizketa <laughs> batean, jotzen duzue, orain dela iru urte edo, edo bi, bai. zuen kabuz hasi zineten, bai, hori merito da, ez? Osea, poliki poliki gauza bat da. Bai, bai, bai. Hori bai, poliki poliki, bai, lasai, lasai, arrimo, gure arrimuan Ba, bai, inongo prisa, eh? <laughs> Eta honekin jarraituz, Euskal Herriko nesken musikalari panorama, ja, zarotzetik kanpo, zer deritxo zue honi buruz? Agian neska gehiago edo... Ba, ni guztu, azkenengo mm, mar urtetan edo kristu nindarri dela hartzen, ze... Jo, egun, ba, da, bastante referente, go, bastante referente izan diana, ba, napoka, nari, mursego, hainbat, eta nik esperantzak geota gehiago bai diala moitzen da, etxean jotzeue baina usartzeztian agre geota gehiago diala ba, azkenian joko guena kontzertu bat edo. bai, bai, a ber, a ber bai. indikahan mutia mm, gehiago dira, bai. edota bai daude lan eska kantatze guenak edota baina beti daude mutiak Osa, mutia beti daude. Behaien, mm. ez da, neskaz osatutako, bakarka osatutako talde Gutxi baina... Oso... Oantxe bertan... no ez da gizain esan honuken ni... Ba, ba, ba, hainbat... Hainbat, eta... Hola, eskuan sartu... Ah, euskal doan, ez dakit. Oantxe berta, ez dakit Hori zer gaiti da? Ez dakit ikik uste duzu, eh? Euskal doan, euskal zer? Euskal ez dut uste. Ez dena tokian Guzti dut izan dela... Mutilan espazio bat. Eta hain dela... Mm, gaur egun oa ez da oso ez da oso parekidia, minori bat dia emakumeak ateatzeianak ez dena tokira baina bueno uste denboakin edo igual dare bai nola mutiak hasi zian gehiago edo mutiak gehiago ikustean edo la igual pentsatze du neskai gehiago eskatzi zaiela edo gehiago eman berduela ez berez ez da la hola, oza, koitzak emateu alduna edo eta berduna baino bai, igual, nola gutxi ikusten gane dota, igual, nesai gehiago eskatu ez dela, eska ez dakit. Mm, exigentzia bai, gehiago, eh? Bai, igual. Baina bere bai. gaztetxe pilotan, gaztetxeak dira kriston aurkerak eh, hasi eh, bai. bai, bai bueno, hasi nahi duen entzat, eta, bueno, nahi eh, jakin gabe, venga, pues egingo ditugu aquel bai. cuatro canciones, eta listo. Bai, bai. Baina, Eta jenderi gabe, baizteri gabe gaztetxean entzaiatzea edo gaztetxean leku apropos bat han egoteko lagunekin eta venga, posa trastear. Guretzak entzak kristuan apoio izan da gaztetxia. Osa, gure aurrenengo konzertuak, konzertuak izan bai, osa, aurrenengo bost konzertuak igual, izan bai gaztetxian edo zarezko horriko arren eta bernan. Bai. Baina hori beti ba, ezagunen artian eta venga, ondo pasatzea. Eta zara hotzetik kanpo jantzareten ariz bait jotzera? Mm. Bergara, Ermoa, <laughs> Durango, Zumaia, Getaia... Jo, eh? Ja <laughs> oso ondo. Bai. Azteko ez da baizik. Ba, eguzta. Bueno. Mm. Eta... Um... Gazte izan da, jo. <laughs> Ah, bai. Hori, ez utxe bai. ezer, eh? Ez utxe bai. ezer, ez bai. ez Eta bueltatzen aurreko galderari, e, neska jotzen dute, dutenak eh, fijo egon bado dela, baina gian nola baita eskutatuta daude edo ez, ez bai. dute ematen azken pausu hori gaztetxe batean, bueno, berdin joko dut, eta iritziak, iritziak, no. edo nola bizi izan duzue hori zuek, iritziak, komentarioak. Nik bai. uste bai, emak mia gehiago beratze gula bestiak zezan. Zer pentsauko guen horta. Baina guk, hasi ginean beti beti eukideu garbi, oza, gu guretzako, ez guretzako jota, dan, ba, entzungo egun denetzako baino, bai, ba, bueno, aukau jotze da, ba, f, bai. guri gustatzen zaigu, eta gustatzen zaigu nahi, ba, ole, <laughs> eta poste geha. Eta gustatzen zaigu nahi, bueno, baino, da bat, eta... Aziratik genekan, hori, ba, ez da, ez gustauko, baina, bueno. Eta hor duritasuna beti daude hor, da, hortxe, hortxe jarraituko bani guzti urte luzia, baina, Baina ez ez bai. pentsatzen, agar Claro, zuek egiten duzuen nahi bai. duzuelako, eta Bye. Bai. gustora zaudetelako zuen artean, eta egin nahi duzuelako, ez? Jendearen iritzia... Berez ez du importa berko, baina beti hor da... Berez oso ondo tortzea, ala, eh, kritikak, Bye. eta destruktibak, eta de baino. Mm. Jakin inberra zerrei eman importantzia zerrei, ez? Hori da, garrantzitsua. Olei, hone, Bai, nahi baduzue joko duzue beste bat? Bai. <clears throat> nahi baduzue esaldu apurtxu bat? Bueno, esaldu. Claro, bakoitzak interpretazioa bakoitza da. Esa saldu ese. Irugarren eh, abesti astraptoa. Hori da. Baina behintzat eh, hori eh, ideia bat edu, edukitzeko, nondi begiratu behar dugun, itz bat, behintzat, ez dizut eskaltzen azalpen bat. Paradisua. Paradisua. Hau da uste gure kantik, hola. Azkenengo, no? Azkenengo. Ah, Azkenengo. Azkenengo. Azkenengo. Azkenengo. Bai. bai. Enga, Hau bai paraisoa. Polita. Ni Zuek bai paraizua! eh? Zuek, bakoitzak berea, bere paraizua dauka buruan. bueno, eh, galdera bat. Eh, bueno, eh, komentatu duzue, ba hori, eh, zein tale daukazue, ba gustoko, ez? Komentatu duzue lau tale horrela. Baina nahi, eh, genuke pizka bat e, konkretatzea e, ze taletan fijatzen zarete gehiago jotxe, zuek jotxerakoan zen gustatzen zaizuen gehiago e, entzuteko eta ikusteko kontzertuan Iro galdera, Susana Iro galdera, eh? Super currada A ver Pauso es pauso Lehenengoa Venga Música Se tal de ez te acorduan Es Mosmolekin Gusto propio Me guste ma foka ni musika estilo asko bai. entzute ditut. Saiatzen da, ni saiatzen naiz. Geo ba gure musikaekin toke, o sea, tokia gero askana edo eredutza dartze dauna Eske hori asko apoka iri hartu da baina hori horretu ah, Apoka, eh. Neil Young, Anari asko entzuten gara baina bai. Baina ere gustatzen dez norbait okitzea referente gure musika... Baina bueno, influentzia bakala, baina akustikoki... Akustiko desan dentzute dugu, baina baita ere roka eta jarpoia. Ja, eta ondo. gaztetxean... Bai, gaztetxean derri. Zalosko gaztetxean. <laughs> Gauela kutsi eta entzuteko horrela, ez dakit, egun bat debajon, zer entzungo zenuke? Egun bat, de bajon ta eta adiz, anari jartza del mazuk, ja. <laughs> Bai, pixka mazuk. Anari azuizi, bueno. Baina, baina, segun. Pff, ez da dit. Hola, hace pronto, Ya galdera saia, eh? eh? Bai, bai, bai. Ez daki, no que era. hor, eh? Nik uste, de bajo nanean, kriston, ez dakitela ere zena eten entzun, da entzutera igual batean akustikoa geho, funkia, geho, ez dakiz, eh? Uxat. Ez que ez dakit, txe berta, has pillao. No sabes, no sabéis pillado. Na. <laughs> ez, ba. Ez Bueno, eta ikusteko? Ikusteko? Horrela, espektakolo bai, zuzena bai, potentea edo... Zena da intima, bai, bai. Asko flipau nuna izan zan, lobo elektrikokin. Ah, bai? Bai. Esto, es que, es que gaztetxan jo zuenean flipau inun, ze tipua kantantiak. <laughs> Nola, oza, sea, ala, dana libra, oza, sea, flipau inun da, esan un, oh, jode, olei, olei, porque bieuki berdia, bo, nik adiz, hume eskapaz abriteko. Jun, ez, oza, sea, atea, eta jun parekoan eta illa, ez dago muixoa soltada, esan un, oh, joder bere, hostia. Musua, bueno, ba, sin más, eh, baina, claro. Bera egiten duen eskenea ere ikusi dut espektakulo hori eta tipoa gehiagia ematen du, eh? Bai, bai, bai. A ver, ez du uno que ikusi espektakulo hori, bueno, azalda portxe bat. Eh, eh azaltxa, bera. Ah, marrei hori ez Ez, jo, ez que ez dakit, ba, nik uste da namateola. Eta ez dakit, ez que ez dena jote jetxizan, publikoan ajuntzan, hor, boi hor, ez dakit, Bai, lagundu jasu, ando. Eh, sí, maz, ba, espektakulo, eta bai. eh, kontaktu asko. Ikusi behar du, eta Eta zuek, zu, zuek ez ikusten, bueno, zuen burua horrein esan duzu, baina alako emakume bat horrelako gauz bat egiten, eh, ez agutzen duzue. Eh? Edo, <laughs> zer izan da hori? Ez, <laughs> ez, ez, ez, ez, ez, ez, ba, ez, ez, ez, ez, Zinkeko, edo, muestrezeko emakumeak kantantiak ez indarrasko transmititzeu. Bai, baina ez duten nahi ez lo lektoko. Eh, ez da, baina bai. Ez, ez da, oza, bo. Bai, bai. Komparatza alin badao lo lektoko kino... Ez, ez, ez, eh, holo korrean. Nik, nik ez dut ikusi. Zer. Bueno, espektakulua, espektakulua zer ditzeu, espektakulua. Arra, segun zer... Hau ere oso galdera astratu. Ja, eh? hori da. Ah, <laughs> Eta zu jone zer? Eh? <laughs> Ba, hori, ba, nik asko disfrutan unzinkeko kontzertuan, eta datorren hastean, osez, bihar, edo larun bat ontan edo ikustagoa, seguruna, edo zea maizekoak inde asko disfrutan. Bai, ez, beha ez moitu, <laughs> hau txak inda, guau. Wow. Hori da, espektakulo hau txak, bakarrik hau bai. txak, ez? Bai. Nien publikoa disfrutaraztia Bai eta hori bai zarete gai eh, egiteko, <laughs> ez? Gu itegea, gero ja... Zatatzean... Hori da garrantzitsuena, ez? Bai, Disfrutatzea bai, bai. zuek, eta... Bai, gainak, asako eskertezu... Lase jotzia batez ere edo, eta ez pentsatzia zin da on, hor, ez da on, edo... Batez ere zure barrurako edo, eta gero, ateatzea nian da, enbran, plan, buah, jasta... Indeu, yeah. inberrekua, ondo. buf, uste asko hobetu deula, ez, bai. hasieran, o sea, ni jotzen on gitarra, gitarra Tensa. ibeira bakarrik anin ez da zuri beiratzen parreren ah. egiten nola. txui <laughs> txui. Eh. <laughs> Kara kartonez, Eta bai, bai. <laughs> hori jungea, lotxori hori pixkat kontrolatzen. Ez da kauka usat txarra bezala, ez, eh, lotza, baino... Pixkat maila daude eta junga pixkat askatzen da, esan digu eh, lagun eta nabaritzea ala geota solteo gaudela. Bai, porque azken finan... Konfiantza gehiago bai. hartzen jutezea, edo, baino... Uste hori dala urtia... Ba, nik anlantzeko da, lasaitasun. Ah, Ka, konfiantza lortzea bebai da, poliki, poliki, eh? Bai. Zuko dut. Boguri bintza poliki, poliki. Bai, eta lasa izan eta... Bueno. Ni bintzat... Egia esan, nahiko naturalak eta transparentia gara kontzertutan, eh? Osa, kaizkin berbintu alma alimadeu, gara kentatuko ja. Bai, nahi, kontatu zen hori esate, Andrea, ez esprosatu hain beste arpegian, porque faio ite zunian, abaritu itea, ezin intiko gesto raro, ye. Eh? Bai. Atzaitu, zain. Kau, eski gainera, bi, bi bakarri zarete. Bai. Eta, gitarra eh, espainola hasieran, gitarra espainola bakarrakin, oza, zeo zeitezu da, pila, nabaritza faio, oza, gitarra elektrikoak inazkenian, ba, disimulatzen da. Distorsioarekin, bai. Azko ze... Bai, bai, no txungoan hartu de, bueno, bueno. <laughs> Ah, bai. ez. Orduan, e, zuek zuzenean e, transmititzen duzuen hitz bat agian lasaitasune izan daiteke? Bai. Bai, zaure kanta bastante lasai, ez Bai, bai, bai plan, pa domingos. <laughs> Pa domingos? Buah, se lanzau de salche, no? Oso, a, eski, ver, a, a ver, a ver, de todo. marketing oso charto dar más eh? <laughs> Oso y castar o ascar bate. Uf. Es, es, A ver, música la saiare... Polita, ah, ta mundo sartza, baño. Ta goet... Barkatu, barkatu, esa. Bai, ni gusta, asirako, asirako kantak, asko ze lasaio ziala eta asko ze

piropoeri buruz kanta bat ez dago ketxarto. Ez, ez, ez. Ba, gaur pendiente da, gaur liburuzka dator lagun batek utzi zeula piropoak. Bai. Baitu, abian da horrengo proiektua. Ez dakigu, baina. Igual, igual, a ver. Ze, pues animatuko zarete beste bat jotzera? Bai. bai. Apaimon, bai, bai, bai, more. Bueno, hori, e, Irola irratia entzuten ari zarete, emarrok saioa duzue, eta gurekin marren mare taldea dago. Eta orain bereien laugarren abesti astraptoa eh, <laughs> abestuko dute. Venga, neskak, animo. Animo. irabazi berri. Hau, oh, da. Hori, zuak esan duzu, oso naturalak zarete, gu ez gara profesionalak, berez. Lasa egon. Ez que zuek ez duzu ikusi, baina hemen dago saioa sartu egin dela isili isili. Presión, presión. Kamararekin eta guzti. La jefa, ha la jefa. Baina eso es lasai, eh? Berez, eh, lego que bezala. da, ez badu txartu esaten, lehenengo abesti jarri duguna, ez? Bai, Azteko bai. saioa. Egin behar dugu kuña bat, ez dago txarto abesti hau, baina egin behar dugu kuña bat, apurtxo bat profesionalagoak izateko, ez dugu izan nahi profesionalak, baina es, es, es, es, elegoko txarto kuña bat egiteko. Baina zuek ere eh, profesionaltasuna ere ez duzu gustoko ez? <laughs> Como que... Naturaltasunian bai. sartzen da profesionaltasuna ondo. Bai. Hombre, segun no nola Profesionaltasuna bai. Zer, no, zu bastante profesionala. Eh? Eh? Ba, itxura ez daukagu bentsan. Jak, bueno, eh, lehen ni sartu dut puia bat, baina lehen Andreak ez dit esan hau. <laughs> ez, gazorra. Venga, eh, zer, zer esan aldiz, zer esan aldiz orain abestu duzuen abestia. Edo ez dizuegu, edo ez diguzue e, ezer esango. Bak, kanta guztala, horren, hola, bakarrentakoa maitasunan inguruan edo idatzita da ona. Bueno, bueno askoak esaten gure, bai, az, maitasun eskuak itaitu gula, baina. Bai, baina egin dugu justu kontrakoa. Ba, nahi, nahi esan, <laughs> ba, Nola? Nola? Abstraktoa, eh? Hau da profesional da zuen. Zirzeiz, nizeiz, esaten. Egiten izan, bat hola bakarriak. Ah, baina, txuko, ez da. Las ñoñas. Baina. Hori da, izatea. Hori da, ez, bakoitzak kuler bai. dezala nahi duena. Orduan zuen musika eh, publiko mugatu bat dauka? Ez. Ez? Ez. Ez zena zu publiko mugatu bat egin. Hombre, ba, oso metaforikoak baldin badira eta oso ulertzeko ez dira errazak eta hori, pues, igual, ba, umen igual umeak ez dute ezer ulertuko. <laughs> ¿Qué, ¿He hecho una chorrada o qué? ¿Eh? <laughs> Es, a ver, igual umiak mía culerche, bueno, en interpretación. Me he Está Vale, o sea, chorrada. ¿Cómo mugatzen? En el eh, curso de Danon, público se habla, se habla acá música. Bueno, ordena y lo venza. Vale. Eta bere lehen komentatu duzu e, apurtxu bat gainetik, hori kritikak onak direla hori e, hori ikasteko eta bebai pues kritika onak daude bebai, mm, ez? Hori da. Pues zer jaso duzu eh, hori zure ingurutik edo jantzarete beste herri batera kontzertu eta gero pues hori kaina batzuk hartzen. Ba, bai. bat, batez ere esan unako, nahiak esan zin hori, igual pixkat, kantak diala nahiko antzekua behaien artean Eta pixkat, sartzeko beste rollo bat edo pixkatat. Estilo diferentat. Bai, estilo diferentat. Eta instantzeko bat egun bila. Kotxerakoan. Bai. Hmm. Edo... Hora, baina duena... Edo gehi askatu berdeula, ikusi guela oso... Baina, nire esan zen gehiago kantatu berko nukela. Altuo. Alt, altuo. Bueno, mendeo kaso, kizona orkera. Ah! <laughs> Claro bakarrik mikro dago, ez dago bai, inor, bai. bakarrik ando, ni, saioa emendi. <laughs> Bai, inor, ez. Gauza, orduan e, estilo ez e, eh, itxegiten, zer, ze estilo zaiatuko zenuke sartzen? Zue, zue, estilo oso konkretua da, ez baina, igual beste rollo bat eh, ez dakit. Ez dakit zen estilo. Ni flamenko pixka sartuko, no? Bai. Atxuk esaten bezala. Bai. Claro, la jotzen bueno, dakigun flamenko baita. eh, baina kutsa daukazu, eh, ja bada... <laughs> Eh, no, pero que te pillo. Claro. No, es que flamenkilloak eskuko joko batzuk ite ditu, que asa. Arza. Asa, xaxa, hori txungo, eh. Eta suyo nese sartuko zenuke? Ba, ez da, get. Punka. Punka. Bai. punka oso burbil daukazu, egaztetxean. Ez da, get. Ez da, get, oza... Sea, Ez que pixka bada ateatzean. dara. Ba, ez, hau bat ez, hasi ginen nian jotzen, ez genekin, ez, ba, kanta lasea egin goitugu, ez genekan, helburu hori. Edo, talde hau dakau eta horren antzekoa ingo deu. Oza, hasi ginen jotzen, da, zara, ba, hola, atea da. Igual, hemen dikan bihurtuta beste, beste modu hau gauza gehiago ikaste ditugu gitarraken jotzen da beste modu bateko kantak atako, ja. Mm. Berez, hasi... <laughs> Hori da, usoko, eh, manduela bomba. Ah, bitu. Irola erratean gaude. <laughs> e, bere zuek hasi zineten gitarra jotzen hori lagun bati esker, ez? Esan zen bai. venga, hasi nahi dugu zerbait egiten bai. jotzen ezakitzen. Jarraitzen duzue e, klaseak hartzen edo zuen kabuz egiten duzue? Ba, ni, ni, ez. que, oza, Asi ginen nien jala lehenko kontzertu ja bastan dut zegoen behakin en, ola, ba, kontinuade batekin gehatzi da. Mm. Ba, para bat urte doz gana behakin gehatzen. Eta gehiago, best, ikasi ba, batez ere txian ikasi dugu. Bakoitza probatzen, da eskua iten, eskua mm. dola, daula, ja bukarako jasintzen gula, <laughs> baina bai, gure kontura bat ez ere. Bai. Ni hainen ez klase jasotzen, baina hori hilabeten ikua. Mm. mm bueno, poliki, poliki, bai, bai, Fa bai, bai, bai. punteoak eta horrein, eh? Eta, bueno, <laughs> ba, Pili, badak izu ze ordu, ze ordua eluden, ez? Bai, haiek ez, baina gu, bai. Bueno, neskak, orain eh, inauguratuko dugu gure sekzio berria tan, tan, tan, tan, dago flipatzen Bale, berez e, Gure zaio guztietan Elkerrizketa egiten dugun bitartean Joango gara Andoek eta bio pentsatzen hitz batzuk Gero, eltzen denean ordu bat Konkretua Ja dara ordu bat grabatzen uh -huh. Berez, ja, eldu da momento improvisazioak egiteko. Adios. Eta eskatu nahi arte zein dugu. Horain <laughs> arte, jo, elkarrizketa bat, da lasai, mm batzuekin, argazkiak eta bideoak eta abar. Eta orduan, heltzen da momentua, heldu da momentua, egiteko abesti bat. Zati bat. <laughs> Zati bat, ez dugu eskatzen abesti oso bat. Izan aldira, iru esaldi. Eta guk esango dizkigu, dizkizue, dizkizue gu e, itz batzuk. Eta horrekin egin behar duzue melodia eta bestia. Ne badu Anda, klaro! baina, baina zer uste zenuten? Eta hori zaretela hemen zuen diska promozionatzera? Ez, ez. bueno, zuen izen amateko ezagura. Sakabo el buen rollo. Jodiuko da gure errepuzea Ez, ez, ona utxiko duzue, fijo, ni ziur nago. Lasai, pili oso erraz eh, utxiko dizue marroi hau. Hori da. Nik nabea duzue eh, gero jo aldu eta portxo bat maiaaren kontra edo. Venga, itxak dira. Irola, irola erratian, neba duzue jarri edo irola. Emakumeak eta mormore. Oso erresa. Aupandrea. Itxon, txon, txon, txon. A ber, nik abarondo gertu eten. Eh, Ba, bai, bai ulertu duzu oso ondo, bai. Kristo marroia da. Ez ki hau ez dugu esan, <laughs> baina hau deitzen da e marron. Orduan... Eh, Hori da, e marrok, e marron. Zuek pentsatzen duzu ebitarte eh, guk egingo dugu apurtu, apurtxu bat publizitatea. Hori da. Beraz, Zuek pentsatu... Emango dizuegu, pues ez nahi badozue, minutu bat, pentsatzeko... Eta minutu batean, bai, hau da improvisazioa, espontanidadea eta hori, eta orain ikusiko dugu zesareten kapaz egiteko. Así que venga, minutu bat barru, hasi bar da zuen abestia. Aopa, ni nago hemen, haiek daude eh, pentsatzen abestia, e, gero esateko bat batean nahi duena, Irola, Emakumeak eta Mormore. Hori da. Eta musika pizka bat e, jarriko dugu, haiek e, pentsatzen duten... E, Bitatean. Hori Izen gabeko tak, neskak, bukatu da denbora. Bueno, hau izan da publizitatea eta orain pili, bueno, e, gogoratu sartu bai, Egitenari eh. Egiten dutena, edo da egitea improvisazio bat, irola, emakumeak eta mormore. Hori da, beraz, e, neskak, no, no, eske ja. <laughs> neskak. A neskak jarri kaskoak, mesedez. Bueno, bukatu da denbora, eta orain eh, justo bi minutu eman dizkizugu, osea que... Guau, guau, guau. Ez da inor gehiago etorriko una. E, marrok, e, marron, momentura. Begaleskak, pues nahi duzunean, ia zera gertzen den. ondo! Joder! Qué horror! Oso, ondo egin duzu, eh? horror, bai, joder! Hori izan alda, gure... Gure sintonia, bai! Egin duzu gure sintonia, neskak! Zorionak! Baina aprovechatuko du, gero, grabatzeko zerbait! <laughs> Bai, bai, bai! Eta bueno. izan nan besterako, ez? Eh? Gaizki pasau, gaizki pasau. Ni gaizki pasau, baina bueno. Gaizki, baina bat batean egin duzu, eh? trebetasuna. Mm. Bueno, a ver, este, es que Omar, bai. horrela deitzen da. Bai, beres eske horrela deitu na genion eh, saioari peña. Igual, bai, no está le igual si tiene tórico eta Bueno, su ha caso eh, oiuren bat ez dena tokira edo esaldiren bat edo animoren bat bereziki alguna frikada de esas. ez dena tokira atera baino lehen. Ritual bat edo. Oin dela gutxi hasi Actitud. Actitud de aquí. Venga, ah. va, actitud. Mucha mierda. Venga, va, ondo pasako de... Zolako gauza. Eta, besarka da hori bat eta nematen dugu erakusti gara oso berrezkoa da hori, ez? Eh? Urbiltasun hori eta... Ba, gaina, juro kuadriakoa Ja, hau zega, bueno... No, no, no, no, se nos escapa nada. Ez que guzti bai. Hori da, kuadria berekoa izateak ez dauka bere konfliktorik edo? hori da, Ondo da, hori da, ematen gabe, ematen gabe, ematen gabe, ematen gabe, ematen gabe, ematen gabe, ematen gabe, ematen gabe, ematen gabe, ematen gabe, ematen Bakenak gota, bakenak gota, bakenak gota, bakenak gota, bakenak da Eta kagatzen duzunean zuzenean, zela negiten duzue bata besteri izateko. Ni festuak hartu, ni hartu egitzen. Raroak hartu Mierda, Mierda ez dut ez dut, baina transmititu ez mierda hori. Ba, eta didez, oen gutxe baina hasieran zuk gesto hori itezen unian, ni kontagia duten egiten. Osea, totalmente da, ja, zan, en plan, aurrenango kantan ja naztu, eta ja hortikan aurrea... Bera. Eta gaina gure hartian deia etzeon, Ba, venga, aurrean gode, jazan... Venga, buka un berde. Baina, bai. Hori de lantzen guaz, lotxakin bai. batea. Obetzen ere hori. Bai, jarrera da aktitude hori. Ez zailen salien hori da, eh? Bai, Guretzako. bestia... Gaxi da hola eta... Mm, ez du laiten gora. Nei askotan gertatu zaitu hori, eh, da. Eta segatzen itzan, eh? Baina, ja, egaxi eta ah, gaxi. Eta hona etorri zarete aktitut pozitiba horrekin, edo... Bai, bai, osea, gauza bat, nik gazte da Andra ere txabletan. Eta plana zan berez, ba, nik auto usartzea bilua, da Andra kotxea da gero zarautzea. <laughs> Eta zan dugu, ba, jungo nahi zaurrena zarautzea, eta go bilok etorga kotxean, en plan... Bata besti, bai. <laughs> energia positiva hori xaperotzeko. Ah, ah, ah, ez zateko, en plan, hemen ikusi da, eka. Ez que ez dela, bai psikologia... <laughs> bueno, bidetik egin duzue, zuen prestaketa, irola errati bat bueno. ortseko. Psikologiko kio, ez da, gindu basan, Baina, ondo, ez? Eh? Marroia partez, ez? Eta marroia oso ondo egin duzue, eh, berez? <laughs> Osa, que ya lasai da kabo dutia, ez? Eh? Ta marro egin. Bai, eta... eh? Bueno. Zara <laughs> zu esan hori. Bigarren sexillo berrilla. Mantxas matu de... Bai, bai, bigarren kape zaioan gaude, beste berrikuntza horrengoan. Ja, zuek egin duzu ebat. Bai, bai. Bestek, etorriko direnak errezago izango eh, dute. Ja. Zatingo dute, ja, nahi, e, marroi <laughs> dagoela, baina bueno, ja aldatuko dugu, zuek. Ah, bueno, orain eh, beste sexi hori dira eh, trapo Orduan, esan, <laughs> esan azteko zen, zen, izan, zen izan da zuen kontzerturik kutrena. Hori jo. Hori jo. Bai. Hori jo. Azeratu zen ba. Zergatik, abeler. Ba hori izan zen, bai. aurrengo kantaia gaizki. Ni nazi ditzen, da jazan, mierda. Zaila, ni dakat kontagiatzeko kapazidade bat. Osea, eta ja nire gaizki. Da, da, da, da, da, jendeare, zakit. Bo jendea ondo, eh? Gerriakoa, gerriakoa sala. Jendea ikulpa hori. Eh, eh? Zaila, Bai, ni bajoak egon zuen. Rekuerdo hori da, dut o sea, hor bai esan zenuen mikrora mierda. Bai. Bai, hor bai. Esan, enun esan, baina... Ah. Hore lengua, abestitik ja, txarto. Bai. Bai, ez dakiz, jaurri apretau, ez dakit. Na, agor da, no. Eta oberena, neskak? Agian hau, irore erratiko. <laughs> Improvisazio momentua. Ba, bai, nostu zori horrena izan da, eh? Zonda eta zego. Bai... Eh, sei. Ermo alando joa, bai, eh, non? Bai eta Durangon ere bastu guztua. Baita. Erma Durangon... Bueno... Zarautzen nena da azkenean. Bai. Aur, nijon aurreko azkenago gau bai. konzertu da. Bai, zara batxaren etxea bai zara zaute, ez? Gaztetxea... bai. Baina batxaren ez dakiz erdan hau eh? Porque, karo, yeah. resitu ere hor... Zagunak... Baina, kuadria dago hor, gezurrak esateko eta txalotxeko eta... Kuadria, kuadria, gente... Ez da, gau. Nasko apoiatzeko. Zentu horretak, Seiatzen jaldan eta nintortzen. Horretu. Berez, fan, fan numero uno, kuadrilla. Bai. bai. Du dira. Fa, no. <laughs> Ez da, parrandako etortzea, no? Ez da, ez da, ez da, da, beti kuadriako taldea, eskusa bat da. Apoia hundi bai. Eta gurasoek, adibidez, hasi zinetenean jotzen eta konzertuak egiten? ondo. ondo, etortze zian, gaina, konzertu eta hola. Bi, zain vale, ja. <laughs> Eta, bizita, ondo. Bai, baina ondo. Naiko ondo. Bai, guztua, Jove, bai. Jo, betatzen, ja. Betz, betz, bronka ez dugu, burrota, bota, baina. Eh. Bai, bueno, ez dago arazorik, ez? Ai, ez dago, nola da, joder. Buah, zema, Eske, bueno, eske, eskera zikazten ari, eskera ikazten ari, naiz, eta noizean maizan gara pinza. Ondo, ondo, ondo. No hay por qué, ¿no? Echar la bronca. Ya, ya, ya, es, es, es. Pues listo. No, he quedado, y casqueta, y casqueta. Hau da, gure hobi bat. Eta zein da zure hobi honen estenatokirik eh, oberena? Oda, non zaudete erosogo jotzen? Jotze, kontzertu bai, bezala? Bai eh, estenatoki batean, herriko plaza batean, ta, eh, taberna batean, astetxe batean, irola batean. erratian batean, <laughs> irrati batean. Ba, komodena lagun artean dala, falosteko kantaiek. Bai. Oso komodo, eta bestela ya... Gaztetxean nire oso komodo. Bai. Gaztetxean... Osea, improvisatu horietan, ez? Eh, gustatzen improvisazio batzutan. Onda atera zaizue. Bueno, sorti haukide, hori bai. Esto hay que decir. Bueno, neskak, eh, saiuda ya bukatzen dijoa. Eta, bueno, ba... Jo, eh, bukatzeko ia... Ez que nengo kantatxua. Ez? Pili? Ah, no, no, lehenengo joango naiz ni, ez dut abestuko, baina egingo dut apurtxo bat publizitatea. Ja, zai honetan ikasi dugu gure imeia. Itxaron, itxaron, baina... Eh, E, eh, joalde zuen pizka bat e, musika pili e, publizitatea zaten duen neinean. Bai. Bale, bale, venga, ba. eh? Venga, eta orain publizitatearen tartea. Irola erratian gaude. Emarrok saioan, bigarren zaioan. Eta jadanik handok eta pilik ikasi dugu gure mila. Da, handok esan. Irola, emarrok, eh, <laughs> Entzuten ari zaret, eh? Entzuten ari Jadanik Baina, gure... <laughs> esan dut ikasi dugula e-mail jamez edes. Emarrokirola arroba jormel.com Hori da! Emarrokirola arroba Hori da! Hori da gure e Eta nahi baduzu edatxi, jotzen baduzu e neska bat baldin bazara eta jotzen baduzu edozen instrumentua, edozen taldean, nahi baduzu etorri irola irratira, etor zaitezke, eta gu oso pozik egongo gara. E, mor mor e, egin duen, bezala, honetorri, etorri, elkasizketa bat, e, zuzenean jo, eta gero gerokoak. Berez nahi baduzue, idatzi emarrokirola arroba joanmel.com, edo ikusi emarrok Facebooken eta han joango dira jartzen, esaioak joango da jartzen gure saioak entzun nahi baduzue. Oh yeah! Hori da, argazkiak, e, bideoak eta saioak. Fua, eta hori da gure publizita eta Opa, pili. Ondo, eh? ikasi, dugu, ez? Ando? Eh, bai, noski. a ver, a ver, bueno, eh, muestra. Ez ezkeren muela gortzen doa eta... bueno, eskak, e, eh, zea <laughs> agurtuko duzu ez, aio e, eh, ikaragarri hau? Errugabetzen kantekin Erru? Errugabetzen. Errugabetzen. Bosgarrena. Sei. Hori da. Sei garrena. Sei garrena. Hori da. Lapsus. Ia ba, animo neskak. Ai, barkau. Ba. Espaldu.

eta herrekako arrainek bezala jarraitzen dugu korrontea encontrar. bukatzeko. <laughs> bueno, ag eh, agur esan aurretik, saioa eh, etorri eginda ona argazkiak eteratzeko, baina bebai azken mesua emateko, ez? Saioa horbizu zaitez, mesedez? no, ni mesua baino, <clears throat> da, beraiek mesu bat botatzea, ez? Eh, egin ditugun elkarrizketetan bebai bideoz eta holan, holan eskatu dugu, eta pues, pixkat animatzeko, eh? zuek animatu sari pues, musika itxera, eh? kontzertuak egitera, zuen abestiak egitera, eta bueno, pues, ondino meretzien dauden neska hoiei, pues, animatu ez direnak, pues, ondino azken pausu hori falta zaiera, pues, esango zenieke animatzeko, ez? Pixka, eta hori, zesango zenieke animatzeko? Ba, animatzeko, okei. Okay. <laughs> animatzeko, porque ez dakit, azkenian gustatzea bali mazaizu benetan kantatzia o itesuna itia merezi gula pena. Da, ba, animatzeko paus hori ematea eta beldurroiek eta lotzoiek atzian ustia. Azkenean zuretz, zuretzak hori bai rekonpensare bada, ez? <clears throat> Bai. Itesunak, itesuna itia eta gustatzia itesuna, inde, torritz joku bat, ez da gizu bat. <laughs> Ez, gustatzen zaizuna itia eta gainetik jendia gustatzea ite, itezunare, ostia, hori, naustia da. Eh. Eta zuk disfrutatzea, bai. ez? Kaldean zara. Bai. Bai. Eta animatzeko, oza. Gustatzen animatzea izu? Txian jotzen zu, neska guzti hoiei. Animo, atea, gitarra eta hurra Bai. Oso, ondo, Neska. Pues mila, mila esker zuei, mormor taldea izan da, Ionet eta Andrea etorri egin dira ona, baina beste bat dagoean, gaixorik, mhm. animo beran entzat. Eta... Eskerrik asko zuei, eh? Plazer bat izan da. Bai. Zuei, eh, horren arte, amaboz, egun arte, eta berri egongo gara emarrok eh, eh irala erratian. Bueno, agur eta eskerrik asko, eh? Eskerik asko, agur. agur. agur.